Pak. Pak. Inggih wonten pamundhut, nak percil. Niki napa tas senggel, Pak? Oh, tasih, tasih. Mas. Wis dagangan iki. Ya kenalan wong ra pengalaman karo cewek ingah ini. cewek iki cah lanang taun pira lho. Model iso. Kalau nun sewu lho niki, Mbah. Nggih. Pareng asma sinten, Mbak? Kula Ayu, Mas. Hmm? Ayu. Sesuai dengan namanya. namanya. Ayu wonge ya ayu. Ayu cantik. Suarane ya apik. Hmm? Degane kambil ijo. Bejane sapa sing duwe bojo, Mbak? Degane kambil gading. Bejane sapa sing iso nyanding? Bebasan pring kuning mangklung nang pinggir kali sapa wonge ra pengin ngethok lencir kuning merakati sapa wonge sing ra pengin melok. Betul, Dik Cil. Masuk, Dik Do. Ah. Nun sewu, Mbak. Nun sewu lho, Mbak. Niki ayu sinten wau? Desita Ayu. Desita Ayu. Anu pidalem saking saking mriki mau. Lah mriki ae to kowe goblok kowe tenan tangga panen kene. Sing ati-ati iki putra dalang kondang bapa sentul. Putra dalang kondang bapak sentul. Yitno carita. Heeh. Lha apal aku. Cuma tuwoke rapal lho. Lho lho. Bola sapa ne? Lho, koso mantu. Lah iki sapa lho mangsamu ya? Ya ampun bojomu teko sapa? Iki sapa? Ora ro Pakdo. Iki ta bojomu Ponorogo iki Pakdo. Sing ngomong sapa ta antemane sapa sing ngomong? Iya ta sampean iki. Sampean piye ta Pakdo? Jeng iki bojomu ora teko iki lho sapa? Aku iki ya urung roh. Walah. Oh, Mayu. Nggih Mas Yuda. Kalau mau mriki kalian sinten? Kalian Bapak, eh? jenengan mau kemboten pinarak sampun dipun antu-antu kalian bapak dan kemboten mereka. bapak ini kalau kali kalau macet, iki lo saksi ya iki. Ngomong apa tuh tuh tuh, gue kayak buang buang tenan gue. Gue kan panek kayak diwong nil. Rupamu kok batang tikus ada. Omongan jajal lah, gue biar jajal lah. Betul Mbak Ayu biar jajal nang rumang samu lu, Mbak. Mbak. Yeah. Coba Bu. Alah, ya. aduh, ya, Alah, terus ae. Yo ngerayu, cara ngerayu lho piye. Mohon maaf, Mbak. Eh, tangan tangan kanan apa kiri ya? Mohon maaf. Yang ini sebelah mana ini apa nih? Eh. Kanan. Tolong mana? Iya. Bentar. Iya, ah, foto Wah. Di sini ada tulisan I love you. Aku cinta padamu sayang. Allah, Allah. Pepatah mengatakan ada di sini beribu-ribu bintang. PC ya. meripate untuk tutupan terop lho. Wong rayu lho, ya bene to. Ora iso iki, ora iso. Wong rayu ki ya apa enak. Rayu ra eh. padanya. Ah. Rayu kok iso. Contone awam. Mbak Ayu. Inggih. Apapun yang terjadi, aku tetap mencintaimu. Sungguh Kang Mas. Walmu sungguh cantik, postur yeah. tubuhmu yang begitu menarik. Begitu juga aku, orang yang ganteng, gede duur. Mm. gede dhuwure bagian Iya apa? Kita kita rai kelas nih apa? Nyapa jajal nang. Pas dondi, pas dondi ya lho. Gede dhuwure iki Pak. <laughs> Orupamu oh, rupamu kok buta Gede dhuwur diengkol kuwi. Mohon maaf, Mbak. Kalau boleh tahu, cita-citanya besok mau ingin jadi apa ya? Jadi maling. A ah, ah, eh? Maling hatimu. Alah, jangkrik. Kok malah buat jangkrik? Ini ini pinggir. Bandok. Cilem deh, maling hatimu. Kamu ya harus agresif. Paling tidak apa, ngono. Ayo. Loh, ayo. Nganggo lagu, nganggo lagu. Ah. Oh, Kayak oh, oh, oh. aku loh. Ora nek musike yo ngarang dhewe to kok. <laughs> Iki lho iki lho selendro lho selendro Pak. Oh sayang ayo kawe. Eh, eh, eh, Lalu <laughs> anu kok kur ka. Bocah ayu. Asik. Aku cinta kepadamu. Bocah ayu. Ojo gelem karo asu. Gak penak, Pak. Gak penak, Pak. Aku bersumpah karo Pak Yuda gak penak. Lah kan saut-sautan tadi aku nek u aku yo u kan. Tolong kita saling mencintai jangan mau sama anak banci Pak Marsuti iku ngono pan pancen banci. Hei, ngawur. Yudha. Sing marah-marah percel apa Yudha? Anu, percel, percel. Mboten percel. Pancen gedhi ngoten lho, ngono apik kok. Pancen gedhi senengane panci. Panci. Hei. Pancen Kali aja diwehi to. Pancen gedhi papak ndek so <laughs> pas. <laughs> Lah iya, ora tak pasin. Nun saya badhe nembang napa, Mbak? Cantik. Nggih, menika napa wonten pamundutan? Wonten pamundut menika caping Gunung jenggleng, Mbak Ayu. Cocok, cocok karo regane ndok. Ndok apa Pak Do sing enak, Ndok? Ndok enak sing ndok enak apa dok? Lah, ndok paling enak apa? Ya ndok anu ya, Mbak. Ndok pitik, Mbak ya. Eh, salah. Ndok pitik, ah. Eh, ah. salah. Salah, salah. Ya ndok gemak, gemak. Salah. Ndok paling enak ndok dikukur isu-isu lho ya, enak. Masak ta, Pak? Oh, enak eh, tangi turu. Tangi turu lho, oh, enak dikukur. Eh, iya, Pak Don. Tali aku. Eh, ketoke sing guyu kuwi kulino ngukur ndok isu-isu. <laughs> Hei, ora usah ndudeng kono wong kene ngekek. Oh, eh, <laughs> ya kuwi tunggale. Lah ngono ora, aku iki guyu Pak Soeran. Lah Pak Pak Soeran kae kok ya guyu aku ngono. Lah Pak Soeran kulino ngukur ndok kok. <laughs> Tangi turu ning arep lawang. Ah. Ayo. <laughs> Eh, <laughs> ayo nanti ukur ndoke ayo. Eh. Kaan eh. masih lagu. Lagu lho Mbak Ayu saya. Ini Mbak. Suwira ketemu. Nggih. Tangane iki lho nyapa. Ben akrab ngono lho Mas Kak. Oh, buang tanganmu tenan. Aja mbak anggap nek kene kok ta wong ngene tok lho kok. Terus mbok baleni neh. Gak gak gak. Baleni nek ngono. Heeh. Eh, Ngawur sama nu ndak boleh. Bukan mau kerima. Oh. <laughs> Nggih. Hah, ngene Wari. <laughs> Kuwi aja aja macam-macam karo Ndan Ramil lho. Lah aku ora roh liwari. Rompine kaya